а Раймон на чім світ проклинав собак, які в п'ятьох ледве тягли нарти. Жак Антуан гарячкував, і вони позмерзалися, ми на силу відколупали одного. Хто міг передбачити? Над льодовиком рицар Ларсена знову заходив буран. Човнові могло вистачити на тиждень, а якщо голодним пайком, то днів на десять. Треба було знову турбуватися про харчі але матрос тепер думав тільки про наступну операцію. Джон Сміт сидів на кухні і готував необхідні медикаменти та ножі, а Хоцудай робив з лікарського довідника виписки, які маорієць потім визубрював до останнього рядка. Його лихоманило. Чому ж ви затрималися аж на чотири дні? спитав матрос у Жака Антуана. Побоялися їхати навпростець. Туди й назад пленталися понад бар'єром, визнав француз. Таку обережність належало тільки вітати. Але Булат навіть не знайшов у собі сили сказати французові кілька підбадьорливих слів. 28 липня. Атмосфера на базі просто страшна. Сміт гострить ножа на кухні, а за стіною в мене стогне тур. Болі накочуються на нього хвилями. Він скригоче зубами і грюкає ліктями в стіну. Хай би нас краще захопив буран у дорозі. Не витримаю цих тортур з божеволію. Джон Сміт запропонував асистувати йому. Я згодилась, а тепер, сама себе проклинаючи, переживаю жахи наступного дня. 29 липня. Сьогодні четвер. Залишилося три дні до сходу сонця, найнестерпніші в моєму житті три дні. Та про сонце ніхто не згадує. Зранку Мілтон Брус і Патлоу сточували електричні шнури, додали ще кілька лампочок, розвішавши їх над столом, де Джон Сміт мав робити операцію. У Тура Баулона почорніла вся ступня гангрена. Я знала одного індіанина з Форт Шімо, у нього після відмороження теж почалася гангрена, проте ногу йому не відтяли. Але ж операцію робили в Монреалі, а тут у нас немає жодного препарату для анестезії, чи витримає тур. Він був дуже збуджений і весь час намагався з кимось поговорити, та всі втікали мало не до дверей. Вам просто треба добре впитися, сказала я. Тоді ви заснете і нічого не відчуватимете. Випийте багато віскі і засніть. Мене од віскі завжди нудило, сказав Тур. Вам доведеться мене зв'язати а бородою заткнути рот. Жарти в нього не виходили навіть раніше. Операція мала відбуватися на столі, за яким їмо і мітингуємо. Я почала готувати стіл. Професор підійшов і став розпитувати про наші мандри. Я роздратовано сказала йому, як ви можете зараз про таке говорити? Він, звичайно, думав про мене всі ці дні, але мої думки кружляли навколо наступної операції. Нарешту було шкода слів. Філа цікавила поведінка юного бельгійця. Це я відчувала ще тоді, коли вирішила йти в експедицію. Просто хотіла чимось йому допекти, не маючи на те особливого приводу. Але я теж не врахувала одного, що матрос не піде з експедицією. Хочу бути чесною до кінця. Я дорого заплатила б, усе б віддала, аби достеменно знати, що він подумав у ту мить, коли прокинувся вночі і побачив мене біля свого ліжка, готову на все. Невже й справді подумав, що то йому примарилось у вісні? Тільки вранці мені було не до чоловіків і самоаналізів. По спині раз по раз пробігав мороз, коли починала думати, що почнеться в цьому приміщенні за кілька годин. Мені належало б одразу відмовитись. Другим асистентом мав бути матрос. Він міг запросто призначити когось іншого, але добровільно взяв на себе і цей тягар. І я теж вирішила взяти себе в руки боялась тільки одного